Eguno noruer, asteleen untatik goiti aurren tartea eskeiniku dugu, amar goiti, emankizu unek parte hartzailea izan nahi du, beraz ez duda, zuen grabaketak, izan mesu, ipuin, kantu, olerki edo beste, elarazten ala dauzkigu zue, gure puntu irratia abiluagemailu puntu eta jakin ere telefonoz graba dezakigula egun trilogia bat hiru ipuin konatuko dizkigu beskoitzetik maite landartek, gorri, txano gorritxu eta irugarrena otsoa eta txano gorritxu, dura badu mediateketan aurrer kondatzeko maitek. Artetik aurtiko uaitzen kantu sorkuntza ere entzunen dugu, alozeko ikastolako aurren kantu bat eta huntza taldearen ipuinetan abestia. Lehenik maiterekin lehenbiziko ipuina eta lehenak gorri izena du ikas zerbitzua ituritzat hartu du eta hau Jean-Louis Davanek Euskararat itzuli du. Gorri, behin bazen nun bait, han, oian txoko batean, amatxino bat oso polita. Matelak zituen gorriak. Aho ondo bikain gorria. Zaia sarmagari gorria. Bai eta erridau gorriak. Hori zuen kolore maiteena. Amatxino horrek eguna zeraman trikotan, trikotan. Bereziki alabastroaren zat trikoti lehen goizean, bi galtzerdi eder eskaintzen dizkio belarrean jostatzera joaiteko. Baina haran nun, bare andan abatek, erasotzen dituen basa marubi metak zirela uste baitzuen. Trikoti trikotan, goizean, bi eskularu polit, eskaintzen dizkio onjuen biltzeko. Baina untsi talde bat ikusten du bere zilotik oldarean heldu, urteko azken sagarrak aurkitu dituela uste baitu. Trikoti trikotan, hirugarren goizean eskaintzen dio lepoko bat luze luzea, hotz handietako berezia. Baina haranun hasten den azta parka iduriz haserre den bat. Ezin dezake horrek jasan, deus goririk, sudurpean dantzan. Trikoti trikotan, laugarren goizean, belarriko kutziko bat eskaintzen dio, estia, beroa, zinez mirezgarria. Baina okilo batek lasai dio mokokatzen jartzen bat hor aurkitu ditzakeela uste baitu. Trikoti trikotan, bosgarren goizean, txano eder bat eskaintzen dio pumpuila bat gainean. Errexinol batek aldiz mokokatzen du berriz. Lagazken ondarez kerezia delakoan zinez oparia trikoti trikotan, segaren goizean, neska txikiari zinez aski zaio. Beraz, amamari beste ideia bat datorkio. Trikoti trikotan, trikoti trikotan. Zazpigaren goizean, azkenean, gauza bitxi bat dio egin, sakelekin, kaputsa eta maungekin zerrotera gauza hau, neskatuak galdegin beldur iskabatekin. batekin. Hoja, ene gatu nire azken asmaketa, bere gisako boneta. Usaian, buruko da, baina aktila aurarki gelitzen zitzaidan. Honek, oineta daino zainduko zaitu horrekin ez aizu sinez nezazu, deus gertatzen ahalko. Halabazan edo ez bazan, sardadila kalabazan. Eta hola zen hasi, txanoko hitzuren historioa. Maite egon gurekin, egan bezala trilogia bat eskaintzen daukuzu gaur, Xarri txano eta irugarrena otsoa eta txano entzunen ditugu. Kantu sorkuntza bat lehenik, aurtitik heldu zauku eta uaitzek emanik Zoaz. Zoaz kantua aurtiko uaitzen sorkuntza, milesker, uaitz eta aurren emankizun parte hartzailea, badugula gaurtik eintzina goizguzi amagontatik goiti euskal irratietan, zuek ere uaitzek eginuen bezala, zuen proposamena edo sorkuntza igurri gure puntu irratia abiluagemail.com erat eta jakin ere telefonoz grabatzen ala gula. Gorri beraz ipuina entzundugu ostion, txano gorritxu kondatuko dauku orain beskoitzeko maite landartek. Txano gorritxu. Egun batez, bazen neskatsa bat, bizizena oiane bazterrean, bere amonak eginazion soineko gorri bat eta hain zuen gustukoa beti soinean jantzita zeukena. Orduan, deitzen zioten txano gorritxu egun batean, bere amak galdetu zion amonari ekartzea biskotxo pilak eta ano botila bat. Egan zion, zoaz zuzen, eh? eta bide beretik, gelditu gabe. Ados ama, ez nauzu geldituko, erantzun zuen txano Oianean pasatzean, otsuarekin buruz gelditu zen. Txanogoritzuk ez zekien, otsoa biziki langerosa zela. Orduan, ez zen beretaz beldurtu. Egunon otsoa, erantzion. Egunon, txanogoritzu, zer harizira hemen gaindi, erantzion otsoak. Hene amonari ekartzen dizkiot biskotxopilak eta anobotila amaren partez. Eta nun bizira zure amona? Ah, Oguntxago, hiru ondoan den etxetipi batean. Otsoa bere ala bigoko eta egin zituen. Untsa jokatzen bazen, denak eskuratzen ahal zituen. Isko txopilak, amona eta... Hortan erantzion txanogorri txuri. Biltzen da zenitu zonbait lore zure amonaren zat. Segur naiz, plaze jaundia izanen duela. O oh, bai, egia da hori. Eta txano gorritxuk bildu zituen lore metapoli bat. Anartean, otsoa joan zen, amonaren etxera. Eta jo zuen amonak erran zuen. Nor da hor? Ni naiz txanogoritxu, erran zuen otsoak. Gopilak eta arnol sortabat ekartzen dizkizut amnaren partez. Amona sobera ahuldua zen, oetik ateratzeko, eta errantzion. Idekan atea, eta sahadi haura otsoa sartu eta jauzi egin zuen amonaren gainera eta jan. Hau batez. Gero, bere bestimenak jantzi zituen eta oearen barnean sartu. Txano gogitxu ginarte. Txano gogitxuk amonaren etxeko atea idekiak kausitu zuen. Egunon amona, zuen amona hoean etzanik zen. Ganberan etzen untsa ikusten, lehiuak ondoratuak zirelako. Txano gorritxu hurbildu zen, poetik, eta amona aski bitxia atzeman zuen. Amona, ze belarri handiak dituzuna, erantzuen txano zure hobekiago entzuteko aurra erantzuen otsoak. Amona, ze begi handiak dituzuna, zion txanoko hitzuk. Zure hobekiago ikusteko aurra erantzuen otsoak. Amona, ze esku handiak dituzuna, erantzuen txanoko hitzuk. Zure hobekiago besotan hartzeko aurra, egan zuen otsoak. Amona, ze hor zaundiak dituzuna, egan zuen Zure obekiago jateko, egan zuen otsoak. Eta aho batez identsi zuen txonoko Ase eta otsoa berriz etzantzen amonaren oean. Eta zurrungan lokartu eiztari bat harritu zen holako harabotsaren entzutea amonaren etxetik. Gelditu zen eta etxean sartu. Begi kolpe batez, botsoa ikusiz oean ulertu zuen zepasatu zen. Iiztariak nahi zuen otsoa hil, bainan pentsatu zuen, amona irentzi zuela eta hobe zuela bere tripa idekitzea. Hastu handi batzuekin, otsoaren tripa moztu zuen eta atera amona eta txano gorritxu. Unek gantzuen, beldur zen asian intzen barne ilun beltza zen, eta eskertu zuen iztaria. Kero iztaria, joan zen jarri potolo batzuen bila, eta otsoaren tripa bete, eta amonak otsoaren tripa josi zuen. Otsoa iratzartu zelarik, egarri handia zaukan, eta oetik lasterka joan nahi zuen ibaiera freskatzera. Mainan bere tripa hain zen pizua, lehertu baitzen bidearen erdian, eta kolpez hil. Amonak, txanogoritxu eta jaka jakada goxo bat egin zuten. Iztariak otsuaren lagua moztu zuen, palto baten egiteko berarentzat. Txanogoritxuk kondatu zuen dena bere amari, eta erran ez zuela gehiago otso baten erraner kasu eginen alabazan edo ez bazan, sardadira kalabazan, eta ipuina atera urrengo egunean. Trilogiaren azken ipuina istantian maiterekin, lehenik aluzeko ikastolako aurren, eia aurrekin kanta deitzen duk, diskotik, Aita. Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea zabalduko dugu martxoaren ogoita jirutik goiti Euskal Iratietan. Goizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo web formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu iratia abildua gemail komerat zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zain gaude. Aurrei doakien saio parte hartzailea entzuten ari ziste euskal irratietan, Gaur maite lan hiru ipuin konatzen dauzkigu, azkena, otsoa eta txano gorritxu. Otsoa eta txano gorritxu. Goiz hartan, txano gorritxu, ere amatxiren etxera joaiteko bidea hartu zuen. Eta nun betbetan, otso handi gastu bat, ateratu zitzaion. Ja, ja, ha, janen zaitut erantzuen otsoak. Eta txanoko ritxuk, beldurri gabe, erantzion, zendako? Ze, zendako? Bosetua naizela to. Eta zendako? Ah, e, badira egunak eta gauak, ez dudala deusukan nere haginen azpian ezartzeko. Eta Eta zendako? ez baitut iztatzen ahal nahi dutan bezala. Eta zendako? Beti gordezka ditu behar baitut. Ah, eta zendako? Zeren iztaria nire gibeletik dabile lako. Eta zendako? Zeren hile nauelako. Eta zendako? Zeren nahi baitu laguzko palto bat egin. Eta zendako? zeren, zeren, zeren, otsua aspertua, txanogoritzuren galderekin, eta jauzi batez, jaten du txanogoritzu. Isilarazteko eta bakea ukaiteko. Ah, orain bederen, bakea ukanen dut. Eta pausak oso bat eginen dut, egaiten du otsoak. Eta bere triparen barnetik entzuten du Txano gorritxuren bozak erraiten. Eta zendako? Ai, ai, ai, ai, ez, ez berriz hasi, aski. Eta zendako? Ez zira gelditzen ahal, akituan nauzu. Otoi, gelditzaitez. Eta zendako? Hala balin bada, ez baduzu ulertzen, banoa iztariaren etxolara jo otxoak. Eta zendako? Bere kanibetaren hartzeko. Eta zendako? bere triparen irekitzeko. Zendako? Eta bere tripa irekitzen du kanibeta ukaldi batez. Iiztaria jarritua erraiten du. Ez dakit zertarako otsuak bere tripa ideki duen eta txanoko gitzu otsuaren tripatik ateratzean erraiten du. Nik badakit? Halabazan edo ez basana, sardadila kalabazana. basana. Miresker beskoitzeko maite landart eta biak arte. Miresker ere uaitzi, aurtetik eh, kantu bat asmatu baita uku, eta ideia bali maduzue zuek ere ez duda, igurri gure puntu irratia abildua gemail puntu komerat, etxian grabatuz edo ez bali maduzue ahal, telefonoz ere graba dezakegu. Hortan bukatzen da gure goizuntako saioa, erran bezala goizguziz amagontatik goiti, Aurrehi doakien saio parte hartzailea proposatzen egu Euskal Irratietan. Elgarak untza taldea kantari ipuinetan, mire esker izan untza. Joko bat Tari edazabal poli Zizne talde bat egon Maitatu zuten gotik Eri kindari esclavo claro Mari superteado pues yo 負けた